draga moja braćo, da se potvrđi ono što će se desiti. Vidimo da koliko god tajili određene misli ili određene ružne postupke ili činili ono što je Allah zabranio, da će to Allah Đelešanuhu, pogotovo kada se radi o zlonamjenicima, razotkriti kad tad. Allah dželle Đerlešanuhu vjerniku iz ljubavi prema njemu sakriva mnoge sramote. I zato kaže poslanik alaih salatu vesselam ko pokrije sramotu muslimana Allah će njegovu sramotu pokriti na sudnjeme dan. Pa jedno, jedne prilike kako se bileži Musa alaih salatu wassalam molio Allaha Đerlešanova za kišu. Pa je molio dugo, pa mu je došao iz zaslanih kod Allaha Tebareke wa ta'ala koji mu je prenio o Musa, ti moliš Allaha Đerlešanova za kišu, a sa tebom je čovjek koji 40 godina ezijeti Allaha Đerlešanova, griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala radi ono što je Allah zabranio. Pa Musa ko Musa, odvažni poslanik, koji ako ne može diplomatijom, može šakom, kad to zatreba, nekada je pogrešio pa je bio ukoren, a nekada je, znači, njegova pesnica igrala veliku ulogu Pa čim su ga ljudi na bunaru vidjeli da Musa ne da nepravdu i da jaki, tlače i potlačeni, odma su dali tim djevojkama priliku da i one svoje stado napoje i za kući vode pripreme. Tada vidimo da popušta pred snagom manjom popušta onaj koji se slabijom snagom, a ostaje onaj koji s jačom snagom. Pa se Musa obraća tom skupu i kaže, javi se. Ko si ti? Odmah se javi, šta to činiš? I dok Musa traži lopova među okupljenima, odjednom kiša počela padati. Pa se on obraća Allahu Đerlešanu i kaže, ja rob, Evo sad kažeš da ne daš kišu. Evo sad kiša počela padati. Pokaži mi, pokaži mi ga gospodaru da mu ja dadnem ono što je za njega. Pa mu se opet Allah te bareke u ta'ala obraća. Pa mu kaže, o Musa, ja sam ga trpio 40 godina, meni je griješio. I nisam ga otkrio. A kako da ga sada otkrijem kada se je meni pokajao? Znači Allah te bareke wa ta'ala vjernicima pokriva mnoge njihove slabosti i sramote iz ljubavi prema njima. Ali kada je u slučaju nevijenik i munafik, Allah ga razotkrije kada se on najmanje nada. Pa zar ne primijetite da je svjetska javnost preokupirana nekim informacijama koji je neki britanski haker uspio izbaciti mnoge tajne i zavjere koje nevjernici svakodnevno spletkare jedni protiv drugi, a posebno spletkare protiv muslimana, svijet se učudo vidio. Obeveštajne službe se zabrinule, svjetske banke se pobojale, svaki dan prebrojavaju, jel sve na broju? Allah, tabarek evo ta'ala, ne da ova zemlja će izbasti svoje terete i tajne će izaći na površinu. Pa ko uradi trun, dobra vidjet će ga. I isto tako ko uradi trun, zla, vidjet će ga. Ono što isto tako primijeto danas kada tutnjamo Bosnom i Hercegovinom, uglavnom vjerniška populacija se svađa. Uglavnom muslimani troše energiju jedni protiv drugi. Uglavnom su tlač partije, uglavnom su optuživanja i potvaranja, a to sve slabi duh I zato Kur'an kaže وَلَا تَنَازَعُوا فَتَكْشَلُوا وَتَدْحَبَ رِيحُكُمْ I nemojte se raspravljati pa da ostanete bez borbenog duha. To jeste da klonete i vidjet ćeš kad se god budeš zanimao s nekim i bio ti kad ja znaš da tu ništa presuditi ne možeš. Bio ti tužioc istraživao nekakve krive drine, na kraju ćeš ti doživjeti duhovni poraz i osjetit ćeš kako te tvoja mašinerija ne može nositi dalje. Zato je rješenje za džavijske golubove da se ome periodu bakču sami sobom i hajratima koje mogu uraditi. Jer čovjek koji se zaposli dobrim dijelima i čini ono što Allah te bareke o ta'ala voli, od dave, džihada, potpomaganja, učenja, dobročinstva prema prioritetima kako je vjera postavila, taj se uvijek može i za neki novi hajer mobilizirati. A onaj koji sjedi samo kao tetka, tračara i zatrudni na jedno sjemu od neke informacija koje u većini slučajeva nemaju ni s od siha, nemaju ni jedno slovo od istine i onda se poraže na drugim sjelima, takav će samo napraviti zajednicu ili roditi zajednicu nezbrinuti problema i takav je dio problema nikako dio rješenja. A mi se ponovo vraćamo onome što je svakako ključ rješavanja svih problema na Dunjavuku, ako hoćete na Dunjaluku da budete normalni i ako hoćete da Dunjaluk bude normalan i ako hoćete da situacija ide naš, u našu korist, ja društvenu, ja pojedinačnu, budimo bogobojazni. Nije džaba Allah te bareke u ta'ala u Koranu toliko puta spominjao bogobojaznost i tako, tako reći u svim dijelovima i segmentima Islama, bilo da se radi o borbi, bilo da se radi o davi, bilo da se radi o učenju, znanju, bilo da se radi u poročnom životu, bilo da se radi o međusobnim odnosima, svakdje takvaluk ima mjesta, jer to je regulator kojim rješavamo nastale ili eventualno nastale probleme. Pa idemo do sure El-Hashr. Ljudi će biti sakupljeni na sudnjem danu, proživljeni i sakupljeni. Pa kaže poslanik kada je salatu wasalam da će ljudi se sakupiti i biti goli, bosi i neođerešeni. Pa kaže naša majka Aisha radijallahu ta'ala anha, o Allaho poslaniće, zar se oni neće jedni u druge zagledati? Pa kaže poslanik kada je salatu wasalam, o Aisha, događaj toga dana to neće dozvoljavati. Znači, el evru jevme idin ešeddu en jevdura nasu ba'obu ila ba'ob. Situacija će biti puno složenija, tako da ljudi neće imati nikako mogućnosti od strahova i nezvjesnosti, neće im na kraj pameti biti da neko u nekoga pogleda pa da vidi jel mu ovako ili nako tijelo ili stidna mjesta, jer će događaj toga dana biti žestok i velik. Ova sura nas isto tako svraća i ne možemo je zaobići, a da u njoj ne nađemo takvaluk u svim borama života, pa i u samom izobilju. A vi znate kada čovjeku se poveća i metak, ili dođe olako ili teško do nekog imetka, počne ga prebrojavati i ne zna kome je prioritet da taj imetak ide, pa je u tom momentu sam sebi često nepravdu učini. Pa zato Allah tebareke o ta'ala se obraća vjernicima i onima koji priznaju iman da znaju kada se nešto zapljeni od plijena dođe, ratnog plijena, da to imaju prioriteti koji se mora ispoštovati. U protivnom, neće nastati s druge strane ako takvaluka bude, onda će se tu pravila ispoštovati. Kaže uzvišeni, ma eta Allahu ala rasulihi min ehlil kura, lillahi voli rasuli, voli dir kurba, voli etama, voli mesakim, vodini sebil, kejla je kune duleten bejne l-abnijai minkum, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شهيد العقاب kaže uzvišeni plijen ostanovnika sela i gradova koji Allah svome poslaniku daruje pripada Allahu i poslaniku njegovu i bližnjima njegovim i siročadima i siromasima i putnicima, namjenicima. Da ne bi to se samo dešavalo da prelazi iz ruke bogati u druge ruke. Znači da ne bi, ako bi se drugačije dešavalo, onda bi to opet bogataši dobili bogataši. Ne, ne, ovdje ima prioritet kome ide ratni plijen i kome ide podjela kako je Allah zapovidio, a ne kako bi često ljudi radili kao što danas rade, pa evo prave petici na Dunjaluku, i kažu da su najviše korumpirani i najviše, znači, peru novac i kradu novac oni koji su na položaju, koji mogu da dođu, a imaju para sa više strana kapa, jer sirotina ne može doći do pipe lako. Znači, ovo je redosljed koga je Allah te barekevo ta'ala postavio, a onda Đerlevo Ala ode postiše na jednu jako bitnu stvar o kojoj ćemo se malo zadržati, pa kaže وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ Ono što vam da poslanik, ali sam uzmite to. وَمَا نَهَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ A ono što vam zabrani, ostavite. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ Šta vam je to dao poslanik, ali salatu wasalam? Dao vam je sunnet. dao vam je din od Allaha te bareke wa ta'ala. I to treba uzeti. U hadisu koji je sličan ovome ajetu kaže poslanik alaih salatu wa salam ma amartukum bihi fe'tu minhu mesto ta'tum. Ono što sam vam naredio, prižite tome koliko možete ili uzmite to koliko možete. Wa ma nehejtukum anhu fantehu. A ono što sam vam zabranio, ostavite. Znači, pokorite se koliko možete, ali nije rečeno ostavite i grije koliko možete. Imajte nekakve rate u ostavljanju grijeha, pokušajte to nekako da smanjivate duhan, pa ćete nekada ostati bez duhana. Pokušajte da smanjivate alkohol sa litre na pola litre, pa onda na manje od toga, pa ćete kao ostaviti alkohol. Pokušajte zinal smanjivat pa ćete kao ostaviti zinalog. Pokušajte kamatu biti na koje bank ima manje zatazne kamate i procenata, pa idete tamo pa ćete jednog dana ostaviti nikada. Zato se grijesi moraju ostaviti odma. A pogoditi sa Allahu te bareke u ta'ala ne možemo svi jednako. Pa se trudimo koliko možemo ali definitivno naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi ve selleme tvrde da grijehe možemo ostaviti odma. Znači određen grije koji činiš, možeš ga ostaviti odma bez posljedica. I to je najbolja diagnoza i najbolji recept. Nema boljeg recepta ga, jer ga je uspostavio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ko to može? To može onaj koji je mu koji je bogobojazan. A zašto je on bogobojazan? Zato što on zna da je Allah dželešanuhu inna Allahe šedidul iqab. Zato što Allah žestoko kažnjava. Ti na dunjaluku, zašto kad vidiš policajca odmah tražiš pojas da se svežeš kad dođu da da te vode da si već svezan, jel tako? Zato što ti je ušlo avortu tvoju, da je to 40 maraka, i pogotovo kad tebe vidi s bradom, onda mu je apetit da ti to pribilježi. A to je dunjalska kazna koja ne može se ni poreti šta su kazne. Ali kada Allah kažnjava, I kada vjernik shvati ko je Allah, i onda mu kažeš, ostavi to. Zamislite, djevojka kaže mladiću, po mraka, boj se Allaha, nikoga ne vidi. Hoćeš li to moju čas uprljati? Pa nije ona njega odguruma, nego je on nju odgurno, proradio takvalu kod njega. Pogledajte, to je taj praktični vid ostavljanja grijeha. I zato moramo biti bogobojazni da bi ova epidemija grijeha u kojoj živimo otišla, a teritorija koju mi nastanjujemo bila potpunjena, upotpunjena i ukrašena dobrim dijelima i ono što ne zaziva Allahu tebare kevo ta'ala sržbu. Često smo govorili, a opet ponavljamo, ajeti u Kur'anu, iako ih preskačemo, se to navezuju jedni za drugi. Pa se možemo potpuno uklopiti i to je dokaz, dokaz nad naravnosti ovoga Kur'ana. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u 18. ajetu sura Al-Hashr spominje nama poznati ajet koji nam nagovještava da moramo biti bogobojazni i da se moramo za smrt pripremiti. Pa kaže ja i juhal ladina amenu takullah wal tavdur nefsum ma kaddemet ligad wal takullahe inna Allahe habirum bima ta'amelun. O vjednici, bojte se Allaha džendešanu i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio kakav je korak za sutra pripremio. I bojte se Allaha želešanuhu, inna Allahe habirum bima ta'melun. Jer je Allah dobro obaviješten. Sve informacije o tebi su pohranjene kod Allaha subhanahu wa ta'ala i ti ne možeš nikako da izbjegneš taj moment I moraš doći pred Allaha Đaldešanu i ništa ne mene slagati kada će ruke progovoriti, kada će noge progovoriti, kada će se jeziku zabraniti da pokuša petljati. Pa ovdje je spomenuto dva put. Ne bili se ljudi za, za smrt na kvadratu prijemali. Ne bili shvatili ozbiljno. Jer ovi drugi propisi oko talaka, oko ratnog plijena, oko drugih stvari, promašiš pa se onda kaješ, imaš priliku. Možda Allah i oprosti. A šta ćeš kada melek smrti dođe? I kada se završi sa tvojim dijelima na ovom svijetu, više nema prilike, sahar će čovjek tražiti. Voleju ahir Allahu nefsan idha djae eđeruha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah nikome neće odgađati smrtni čas kada mu dođe. A čovjek će reći, u jakula Rabbi, لو ahartani ila eđerin قريب." Gospodaru, kad mi samo, eto, e, malo odvodio. U tesiru se spominje sahat, jer za sahat se može pet vakat namaza planjati. I pogledajte škrtog svijeta koji zemljom vodi, a hiratske vize za onaj svijet nema. Neće da klanja sat vremena Allahu i ne treba više. Sve što uradi mimo toga, inša Allah, nurun ala nur, kahve se ispijaju po tri sata. Ogovaramo ostali sve sate. Ili činimo ono što je dozvoljeno, a u većini slušajeva činimo ono što je zabranjeno. I onda kažemo, inna Allahe gafurur rahim, Allah je milostiv, nije za tebe. Allah kaže onome ko bude bogobojazan, inna Allahe šedidu iqab, znaj ti mu tekio, da Allah žestoko kažnjava, a znaj ti griješniče, da u džehennemu ima puno mjesta. Pa zbog toga, draga moja braćo, evo vidimo šta sve dobivamo ako bogobojazni budemo, I zbog toga nam Allah Želešanuhu servira bogobojaznost. I to nema nikakve procedure. Ti samo slušaš Allahove riječi i opusti se lijepo da to uđe u tvoja, u tvoju dušu. Već ko želuca ima proces, moraš ti trpati umlin ili ti neko drugi u tvoja usta. Pa onda šta će se sve tu desiti? Hoće li višak izaći, a većina ostati? Ili će sve izaći, a ništa neće ostati? Ako duhovne hrane nije tako. Ko duhovne hrane je, ako se samo lijepo pripremiš, sve ostaje do tebe. Ili ništa ne ostaje opet do tebe. Ali Allah dželle šanuhu nikome nepravdu ne čini. Dao ti je priliku da otvoriš svoja srca i da pripremiš svoju dušu i da odgovora uznaš ono što je najispravnije. I on ti garantuje, subhanahu wa ta'ala, on ti garantuje uputu. Porodični život ili događaj koji je jako pitan ili segment života u kome se mi nalazimo, vraši život, Često se tu dešava poremećaj. Ljudi evo zadnje vrijeme spominju šerijetska vjenčanja. I ovi koji to službeno rade, znaju to lijepo naplatiti. Ali malo djeda čujemo da imaju šerijetska razvjenčanja. Nego uglavnom čujemo ili je čovjek pobjegao od kuće, ili je žena pobjegla od kuće. Pa ti je ovdje sada šarijat? Otkud odjednom po kaubojskom nekakvom ustavu se razvodimo, a po šarijatskom se spajamo? Zato šarijat je samo u jednom segmentu naše života, a nije u drugom. Pa zbog toga bračni život i brak ima svoje principe i kao što glumiš kako si fin, kada se ženiš i nema finijeg mladića od tebe i lepšega hlaka, ti ćeš paziti tu buduću svoju i zabranicu bolje nego moja njena majka, tako se predstaviš i svoju vučiju narav zakriješ, a se na kraju ispostavi da se ipak vuk prodao pod nekom pitomnog insana. Zato se moraju u samim razvođenjima i u samom, znači, rasklapanju braka rasklopiti sve kako je to Islam postavio. Mi imamo ajet pred sebom u suri Al-Mumtahine rasprava ili ispitivanje, ispit gdje Allah te barekevo ta'ala navodi slučaje onaj moment kada, su, kada je došlo do hijdžre i kada su muslimani došli u Medinu. Pravilo je bilo sljedeće. Znači čovjek koji kao vjernik primi islam u Mekki i pobjegne u Medinu, mora ga Muhammed s.a.v. vrati u Mekku. A žena koja pobjegne, znači, iz, iz Mekke, primila islam, zato je ova sura i dobila ime Al-Mumtehine, da se napravi samo ispit, da se malo ispita s kakvim je namjerama ona došla, ako je pobjegla od mušlika, postala muslimanka, ona ima zagarantovana prava i nećemo nju kao slabo biće vraćati u Meku. Nego je njoj nakon toga izbor, ako hoće da se uda, ona može da se uda. Ali u slučaju, pošto su žene emotivne, da žena iz Medine pobjegne u Mekku, šta ćemo onda sa njom uraditi? Kako će se završiti taj proces? Neka nam odgovori Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni وَإِنْ أَفَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Ako neka od žena vaši nevijednicima umakne, pobigne u Meku, a ako se vi u borbi poslije s njima sukobite, onda onima čije su žene umakle, vjenčane darove dajte. Vjenčane, vjenčane darove ili mehrove izmirite i bojte se Allaha u kojega vjerujete. Znači, pobjegla žena za Meku. I sutra će se muslimani sukobiti sa Mekelijama. I čovjek tamo ima dojučerašnju svoju ženu. Bez obzira je ona promijenula vjeru, bez obzira je muslimanka, ako joj nisi isplatio mehr, vjenčani dar, Kur'an naređuje da je moraš isplati vjenčani dar. To je njeno pravo. Pogledajte samo znači prava žene u islamu. Gdje ovo ima? U Bugarskoj žene traže da budu ravnopravne. Izbodle se za taj zakon. I rasporede i na biro i dobiju posao da žabicama nabijaju puteve. I one štrajkovale i one napravile znači miting veli naša su prava uzurpiran. Pa tražili ste da budete ravnopravni, eto dobili ste. A ne možete biti ravnopravni, ne može žena raditi ono što radi čovjek. I pogledajte koja prava ima žena kod muslimana, bez obzira šta će sa njom sutra biti. Hoće li biti žena nekog muslimana ili će biti žena nekog nevijednika, ovo je pravo islama. Pa put se onda odmećemo zašto šarijat u svom životu ne uspostavimo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Ajdemo sada do sure Talak, a Talak, u kojoj Allah te bareke o ta'ala isto tako govori o talaku, a govori i o drugim stvarima, pa kaže, primjer radi u 16. ajetu, فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kaže, zato se Allaha bojite, koliko ste u mogućnosti, koliko možete više. I slušajte i pokoravajte se. I milostinju udjeljujte za svoje dobro koje budete uradili, to je za svoje dobro. I čuvajte se škrtosti. Oni koji se toga sačuvaju, oni će uspjeti. ومن يوقى شح نفسه ako sačuva sebe oškrtosti ومن يوقى شح نفسه da malo više razumije arapski jezik a da ja još bolje razumijem arapski jezik još bi bolje razumio šta je ovde Allah te bareke wa ta'ala kazao ali između ostalog to je jedna bolest znači da samo vučeš sebe Znači, ga samo da pokupiš i ono onda gledaš kao izgubljen i kao divni da ne bi slučajno neko to uzeo. To se dešava zato što čovjek toliko počne da znači sumnjaju samog sebe. Takav ne da ništa. I takav jednostavno ima bolest da šta god vidi kod nekoga samo da je to njemu uzeti a nikad ni ne pomišlja da to nekome da to nekome da. Pa onaj ko se ovoga sačuva, bude bogobojazan prije toga i bude Allaha dželle šanu obožavao i bojao ga se što god može više, taj će, taj će uspjeti. A onda se Allah te bareke ve ta'ala u prvom ajetu sure At-Talaq obraća Ovo je znači bio 16. ajet sure Al-Mumtahine, a sad idemo prvi ajet sure Al-Talaq, u kome Allah tebareke ve ta'ala se obraća poslaniku ali se ratu o selam i iznosi mu pravilnik kako se žena pušta i šta se dešava ako već ne može poročna zajednica da ide dalje. Ja ejuhan nebiju, iba palakotumu nisae pa palikuhunne li iddatihinne, vahsula iddata vattakullaha rabbekum, لا يخرج لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وذلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا O vjerovjesniče, kad jednete da žene svoje pustite vi im vrijeme odredite kroz koje će proši. A onda vrijeme brojte. Znači, ako čovjek hoće da pusti ženu, ne može je pustati kad god on hoće. Mora to biti posebno vrijeme. Kao kaže učenjaci, ne smije čovjek da bude ljud, pa onda kaže kasnije, ne znam šta sam kazao, ne smije da žena bude nečista, jer je to novotarski talak. Ne smije da to bude nakon općenja sa ženom, I tako dalje ima dosta ti uvjeta da bi procedura bila potpuno ispravna i da bi čovjek bio svjestan da zaista, znači, dobio je ubjeđenje da sa tom ženom se ne može naprijed i onda je Islam rekao svoje kako se treba u tom momentu postupiti. Vahsula iddete. Znači, računajte iddet. Vatakullah robbekum. I bojte se svoga gospodara. La jahruđu hunne min bujuti hinn. I nemojte da ona izlaze iz svojih kuća. Znači, žena kada se pusti, ona mora da ostaje u toj istoj kući tri mjesečna pranja. Sve je na tvoj račun. Sve je na tvoje konto. Ti si, znači, razmišljao. Ne ide nikako dalje. Ali to je insan, to nije hajvan. Taj insan treba da bude zaštićen i da prođe čitav ciklus njenog čišćenja da kada izađe iz te kuće da može odmah ući u drugi brak, da više nije prepuštena svojim emocijama i slabostima kako bi se nered možda nakon toga na zemlji desio. Ovdje je izuzetak. Vola jahružne illa i tine bifahiše tim mubejine. Ostaje, znači, osnovi u kući. Osim ako bi ta žena, znači, bila puštena zbog njenog razvrata. Primjer radi čovjek nađe čovjeka tuđe u svojoj kući. I normalno nakon toga mora se desiti razvod. Tu više nema, a, evo ja je stav prilad, činim te obu i tako dalje. Tu te obe u tom smislu nema. Ne može moralan sa nemoralnim živjeti. U ovome slučaju islam štiti insana. Da ne bi se desilo da čovjeku prevlada pa da ubije ženu. Ili da se desi nešto što može izazvati velike probleme, u tom slučaju ona ide na drugo mjesto. Ona se samim tim brak tu puca. Ali intet više nije u kući toga čovjeka. Nego je negdje tamo mimo njegove očiju kako se ne bi ono najgore desilo. Kaže uzvišeni to sa Allahove granice. Pa onaj ko prekoračava Allahove granice taj zaista sam sebi nepravdu čini. La tedri, la Allah Allah yuhdithu ba'de zalike amra. A ne znaš, zašto je sve ovo Allah spomenu. Žena čavi pored tebe, mirišete se, gledate se u tom idetu i možda ti vidiš kod nje promjene. Možda vidiš ona došla pamijeti. I ti samo kažeš, hajde nam napred kahu, ide život dalje. To imaš pravo dva puta tako raditi. Nema tu puno pokusiranja. Ali je Allah ostavio priliku. Jer može za tri, za tri dana, 10, 15, mjesec, dva mjeseca, sve u sklopu manje od, od tri mjesečna pranja, vidiš velike promjene. Došla ona sebi, poradnisla o mnogim svojim postupcima i može živo da ide dalje. Pa zato Kur'an kaže La tedri, la Allah Allah yuhdithu ba'de dalike amra. Ne znaš ti, nemoj govoriti, ja sam sa njom završio. Ona je meni ko moja mater. Ako to kažeš, gotovo je ostavi priliku što bi stari ljudi kazali neka prenoći, to je sigurno najbolje. Dalje Allah te barek evo ta'ala ponovo se vraća na mehr, ponovo se vraća na vođenje računa oko samog, znači činjenja dobra prema tom slabijem biću koja se žena zove. Fa ida balagne ađara hunne fe emsiku hunne bi ma'arufin, evu fariku hunne bi ma'arufin. au fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu dhawa adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما يتق الله يجعل له مخرجا I dok traje vrijeme određeno za iščekivanje, vi na lijep način zadržite ili se odni na velikodušan način rastavite i kao za svjedoke dvojicu vaši pravedni ljudi uzmite i svjedočenje Allaha radi obavite, to je savjet za one koji u Allaha i onaj svijet vjeruju.